פרק ז' ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסט מלך פרס עזרא בן סריה בן עזריה בן חלקיה בן שלום בן צדוק בן אחיטוב בן אמריה בן עזריה בן מריות בן זרחיה בן עוזי בן בוקי בן אבישוע בן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הראש הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, וייתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשס המלך. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת אדוני ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וזה פרשגן המשתבן אשר נתן המלך ארתחשסט לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ארתחשסט מלך מלכיה לעזרא כהנה, ספר דתה די אלה שמיה גמיר וכענת. מיני סמטעם, די כל מתנדב במלכותי, מן עמה ישראל, וכהנוהי, ולביה למהך לירושלם, עמך יהך. כל כובל די מן קודם מלכה, ושבעת יעתו היא, שליח לבקרה על יהוד, ולירושלם בדת אלהך, די וידך. ולהבלה כסף ודהב דמלכה, ויעתו היא התנדבו לאלה ישראל, די וירושלם משכנה. וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמה וכהנגיה מתנדבים לבית אלה ההום די וירושלם. כל כובל דנה אספרנה תקנה בכספה דנה, תורין, דכרין, אמרין, ומנחתהון ונזקהון, ותקרב הימו על מטבחה, די בית אלה החום, די וירושלם. ומה די עלך ועל איכך? יטב בשאר כספה ודהבה למעבד, כרעות אלה החום תעבדון. ומניידי מתייהבין לך לפולחם בית אלהך, השלם קודם אלה ירושלם, ושאר חשכות בית אלהך, די יפל לך למינתם, תנתן מן בית גנזי מלכה, ומיני אנא ארתח ששת מלכה, סמטעם לכל גזבריה, די בעבר נהרה, די כל די ישאלה נכון עזרא כהנא, ספר דתה די אלה שמיה, אספרנה יתעביד. עד כספקא קירין מאה, ועד חינטין קורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משח מאה, ומלח די לה כתב. כל די מן טעם אלה שמיה, יתעבד עד רזדה לבית אלה שמיה, גילמה להפה, כצף על מלכות מלכה ובנו היא. ולחום מהודעין, דיקול, כהניה ולביה, זמריה, תרעיה, נתיניה, ופלחי בית אלה דנה, מנדה, ולא והלך לה שליט למרמי עליהם. ואמת עזרא כחוכמת אלהך די וידך, מני שפטין ודיינין די להבון דיינין, לכל עמה די בעבר נהרה, לכל יד עדתה אלהך, ודי לה ידע תהודעון. וכל די לה להווה עבד, דתה די אלהך, ודתה די מלכה אספרנה, דינה להווה מתעבד מיניה, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין ולאסורים. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית אדוני אשר בירושלים, ועלי היטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים. ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עלי, ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי.